وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون وكاجا ndugu zake Yusuf na wakaingia kwake yeye akawajua na wao hawakumjua ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين Na alipowatengenezea tayari haja yao alisema, "Nileteeni ndugu yenu kwa baba." Je, amoni ya kwamba mimi ninatimiza kipimo nami ni mbora wa kukirimu fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabun na msiponiletea basi hampati kipimo chochote kwangu wala msinikurubie qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun wakasema sisi tutamrairai baba yake na bila shaka tutafanya hayo. Waqala lifityanihi ja'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idha qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Na Yusuf akawaambia watumishi wake, tieni bidhaa zao katika mizigo yao ili wazione watakaporudi kwa watu wao wapate kurejea tena. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون Basi waliporejea kwa baba yao walisema, ewe baba yetu, tumenyimwa chakula zaidi. Basi mpeleke nasi ndugu yetu ili tupate kupimiwa na yakini sisi tutamlinda. Qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين Akasema, je, ni kuaminini kwa huyu ila kama nilivyokuaminini kwa nduguye zamani?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 Wala mimi sikufaeni kitu mbele ya Mwenyezi Mungu. Hukumu haiko ila kwa Mwenyezi Mungu tu. Juu yake yeye mimi nimetegemea na juu yake yeye wategemee wanaotegemea walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allah min shay'in illa hajatan fi nafsi yaqub qadaha وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون Na walipoingia kama alivyoamrisha baba yao haikuwafaa kitu kwa Mwenyezi Mungu isipokuwa ni haja tu iliyokuwa katika nafsi ya Yakub alitimiza na hakika yeye alikuwa na elimu kwa sababu tulimfundisha lakini watu wengi hawajui الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ukame ukazidi kushtadi katika nchi jirani na Misri. Ikawapata watu wa Yakubu shida vile vile kama ilivyowapata wengineo. Watu walikwenda Misri kutoka kila pande baada ya kujua matengenezo ya Yusuf na kuweka kiba chakula na kuitayarisha kwake kwa miaka ya ukame. Yakubu aliwatuma wanawe waende kutafuta chakula, lakini akabaki naye nduguye Yusuf kwa mama kwa kumhofia. Wale watoto wake walipofika Misri wakaenda moja kwa moja kwa Yusuf naye akawatambua lakini wao hawakumjua. Yusufu akaamrisha watu wasiyewajua. Naye anawajua vyema. Nao wakamwambia kuwa wamemwacha ndugu yao mmoja kwa baba yao kwani hapendi kuachana naye. Naye huyo ni Binyamini ndugu ya Yusufu kwa baba na mama. Basi yeye akasema, "Mwacheni ndugu yenu aje nanyi, wala msiogope chochote. Nyinyi mmekwishaona vipi navyokutimizieni vipimo vyenu na inavyokukirimuni. Mkitomleta ndugu yenu huyu, basi hampati chakula kwangu wala msijaribu kunijia tena." Nduguze wakasema, tutajaribu kusema na baba yake ageuze rai yake, iondoke hofu yake juu ya mwanawe. Na sisi tunakuhakikishia kuwa tutokasiri wala kulegelege katika hayo. Walipotaka kuondoka aliwaambia wafuasi wake, watilieni thamani ya bidhaa yao waliokuja nayo humo humo pamoja na mizigo yao, ili waione watakaporudi kwa watu wao wapate kurejea tena kwa kutumai kupewa chakula kwa kuamini kuwa tunatimiza ahadi na wawe na imani ya usalama wa ndugu yao na baba yao wazidi kutua nafsi yake. Waliporejea kwa baba yao walimsimulia kisa chao na mheshimiwa wa Misri na upole wake kwao na kwamba amewaonya kuwa atawanyima kuwapimia chakula baadaye ikiwa hatokuwa nao Benyamin na kwamba amewaahidi kuwatimizia kipimo na atatukuza pindi wakirudi na ndugu yao. Wakamwambia baba yao, mwache ende nasi ndugu yetu, kwani ukimpeleka yeye tutapimiwa chakula cha kutosha tunachokihitajia. Nasi tunakuahidi ahadi ya nguvu ya kwamba tutafanya juhudi kumlinda. Yakubu yalimtibuka moyoni mwake yale ya zamani, akayaunganisha na haya mapya. Akawaambia wanawe, nikikubalieni itakuwa hali yangu ni ajabu Kwani nikikuaminini kwa huyu ndugu yenu haitakuwa ila mfano wa pale nilipokuaminini kwa Yusuf. Mkamchukua kisha mkarudi mkisema kaliwa na mbwa mwitu. Lakini Mwenyezi Mungu ndiye ananitosheleza katika kumlinda mwanangu. Wala mimi simtegemei mtu ila yeye, kwani yeye ndiye mlinzi aliye na nguvu kuliko wote na rehema yake ni kunjufu mno. Hatonipa tena machungu ya ndugu yake baada ya yale ya Yusufu. Na wale nduguze Yusufu hawakujua kuwa Yusufu waliwatilia bidhaa zao katika mizigo yao. Walipoifungua wakakuta mali yao na wakaona hisani aliyowafanyia Yusufu. Wakaitumia hiyo kuzidi kumpoza moyo Yakobo na kumkinaisha wakubalie kwa aliyotaka mheshimiwa. Wakazidi kumshikilia kubali, wakamkumbusha mahusiano yao yaliyowafunga kwa baba mmoja. Wakasema, ewe baba yetu, Unataka wema gani zaidi kuliko haya na hayo yatayokuwa haya mali yetu tumerudishiwa bila ya kuchukuliwa chochote basi tusafiri na ndugu yetu na tuwaletee watu wetu mahitaji nasi tutamchunga ndugu yetu na tutaongeza mahitaji shehena ya ngamia kuwa ni haki ya ndugu yetu kwani yule mheshimiwa kapanga kuwa kila mtu humpa shehena ya ngamia waliweza wana wa Yakobo kumkinaisha baba yao na maneno yao yakampata palipo. Akaacha kushikilia kumzuia mwanawe asende Misri na nduguze, lakini moyo wake haukuacha kuwa na haja ya kuzidi kutuzwa. Kwa hivyo aliwaambia, sitomwacha ende nanyi ila baada ya kunipa dhamana ya nguvu. Niahidini kwa Mwenyezi Mungu kwamba mtanirudishia mtaporudi na wala msiache kumrudisha ila mkiangamia nyinyi au ikawa adui amekuzungukeni akakushindeni. Wakamkubalia na wakampa ahadi aliyoitaka na hapo tena akamshuhudisha Mwenyezi Mungu ahadi yao na viapo vyao kwa kusema Mwenyezi Mungu anashuhudia na kuyaona yote haya yanayopita baina yetu. Yakubu alitua kwa ahadi watoto wake kisha huruma ilimpelekea kuwahusia kuwa watapoingia Misri waingie kupita milango mbalimbali ili watu wasiwapige kijicho huenda wakadhurika. Akasema wala mimi sina uwezo wa kukulindeni na madhara, kwani mwenye kuzuia madhara ni Mwenyezi Mungu tu, na hukumu ni yake yeye pekee. Mimi nimemtegemea yeye na mambo yangu na yenu yote nimemwachia yeye. Na juu yake yeye pekee yake wategemee wote wanaotegemeza mambo yao kwa kumwamini yeye. Wale vijana walipokea wasia baba yao wakapita milango mbalimbali wala hayo si kama ndiyo ya kuwazuilia madhara waliokushandikiwa na Mwenyezi Mungu. Na Yakubu akijua hayo kwani yeye alikuwa na elimu tuliyomfundisha. Lakini wasia wake ulikuwa ni kwa haja aliyokuwa nayo nafsini mwake tu. Nayo ni huruma ya baba kwa wanawe ambaye amedhihirisha katika huwasia. Na hakika watu wengi hawana ujuzi kama aliyokuwa nao Yakubu wakamwachia mambo yao Mwenyezi Mungu awalinde.